gunohkor inson uchun tavba alloh taoloning so'ngsiz marhamatidir yaratgan qiyomatgacha tavba eshiklarini ochib qo'ygan endi aql yurgizib ko'raylik alloh taolo marhamat qilib tavba eshiklarini ochib qo'ymaganida nima qilar edik har qadamimizda ro'y berayotgan gunohu ma'siyatlarga ko'milib qolmasmidik ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavba eshigini zikr qildilar ular ibn hattob yo rasululloh tavba eshigi nima deb so'radi payg'ambar alayhissalom aytdilar tavba eshigi mag'ribning orqasidadir uning ikki tabaqasi tillodan dur va yoqutdan qoplangan eshikning birinchi tabaqasi bilan ikkinchisining orasi tez yurar ulovga mingan kishi uchun qirq yillik yo'ldir bu eshik alloh taolo maxluqlarini yaratgandan buyon ochiqdir toki quyosh mag'ribdan chiqquncha alloh maxluqotlarni qachon yaratgani faqat uning o'ziga ayon qiyomatga qadar qancha vaqt bor biz ojiz bandalar buni ham bila olmaymiz biz bandai g'ofillar uchun shu qadar cheksiz hisoblangan vaqt oralig'ida tavba eshiklarining ochiq turishi yaratganning rahmati mag'firati cheksiz ekanligidan dalolat ammo tavba qilmaslik va gunohlarni ziyoda etishdek og'ir kasallikka giriftor bo'lganlar borki bu go'yo buloqning bo'yida yashab chanqoqda umr kechirayotgan nodonning hayot tarziga o'xshaydi hazrat navoiy hayratul abrorda mana shu tarzda hayot kechiradigan jaholat mayi bilan mast odamlarni quyidagicha ta'rif etadilar o'zlarining badxulqidan sira xijolat chekmaydilar shu yurishni oddiy bir bezorilik deb o'ylaydilar ularning bu xayoli go'yo yosimon kampir o'zining qari qizini jannat huriga o'xshatgani kabidir ularning yuzi qoraligi ko'mir sotuvchining yuzidek doimiy yuz qoralikka aylangan shuning uchun ular o'z jaholatlaridan or qilmaydilar zero jallod bo'lgandan keyin u boshqani so'yadimi o'z o'g'lining qatli uchun qilich sermaydimi nima farqi bor johillik dengizi olov dengizi kabidirki uning o'tini hech narsa o'chirishga qodir emas bu olov harorati shunday balandki hech qanday suv uni o'chira olmaydi balki alangalatadi faqat shunday suvgina bu olovni o'chira oladiki bu tavba chog'idagi pushaymonlik ko'z yoshlaridir agar tavba rost ko'z yoshlari nadomat ko'z yoshlari bo'lsa va ko'zlardan yomg'irdek tomchilasa bu yomg'ir jaholat olovini o'chiradi nadomat ko'z yoshlari oldida jaholat o'ti nima bo'pti tavba ashki hatto do'zax o'tini o'chirishga ham kifoya qiladi birovni qo'rqitish bilan yoki o'rtaga Qur'onni qo'yib qasam ichtirish bilan haqiqiy tavba bunyod bo'lmaydi. Bular taqdir va qismat bilan bog'liqdirki, Xudo o'zi xohlagan bandalariningina tavbasini qabul qiladi. Kimki Allohning qazoyi qadari ajal qo'lida ekan, bu holatida qilgan tavbasidan ne naf har qadamda haqning hozir u nozirligini dildan iqror etmoq va ko'nglida o'zni malomat qilmoq har bir yomon ishdan hijolatda bo'lmoq gunohlar haqida aql yurgizib gunohlardan nafratlangan kishining tavbasi haqiqiydir allohga qilingan tavba bilan erishilgan g'alaba haqiqiy g'alabadir qabul qilinuvchi tavba ham shudir parvardigori olam qur'oni karimda marhamat qiladi barchangiz allohga tavba qilinglar ey mo'minlar shoyatki shunda najot topsangiz alloh taolo tavba haqidagi hukmida bevosita mo'minlar deb murojaat qilmoqda demak yuqorida keltirilgan misollarimiz ham dalil bo'ladiki tavba qilish mo'minning iymonli kishining ishi ekan darhaqiqat shayton layin tavba qiluvchi emas u oxiratdagi mag'firatdan noumid shuning uchun bo'lsa kerak xalq orasida noumid shayton degan hikmat yuradi tavba qilmagan rahmonning mag'firatidan noumid kimsalar shaytonga yaqinroqdirlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar yaqinda tavba qilaman deb aytguvchi halok bo'ladi mo'min kishiga to o'lim kelgunicha har vaqt allohga tavba qilmog'i lozim bo'ladi alloh taolo tavbalarni qabul qilguvchidir alloh aytadiki u bandalaridan tavba tazarru qabul qiladigan yomonliklarni af etadigan va qiladigan ishlaringizni biladigan zotdir abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu aytadilar kimki faqat yakka yagona ulug' alloh taolodan kechirim so'rayman deb uch marta aytsa uning gunohi kechiriladi agar dengizlarning ko'piklaricha bo'lsa ham hoji muinning meroji nabaviya kitobida shunday naql keltirilgan abu bakr vosti deb tur alloh taolo meroj kechasi so'radi kim ey muhammad sizning uchun eng mag'bub narsa nimadir rasuli akram dedilar ummatlarim sening huzuringga kelganlarida gunohdan forig' bo'lib kelsalar edi alloh taolo dedi ey muhammad ummatlaringizni amrimga dalolat qilaman muhabbatim sababidan yomon ishlardan qaytarurman shafqatim sababidan ularga vujud ham berganman gunohlarga mubtalo bo'lsin deb chunki mening rahmat xazinam bor ular gunohlariga tavba qilsalar rahmat xazinamni ular uchun ochurman ummatlaringiz jannatdagi mening mehmonlarimdir odatda mehmon kelsa unga izzat hurmat ko'rsaturlar bu faqiq so'zdan ko'rinadiki inson yaratilishidan gunohga mubtalo qilib yaratilgan buning hikmati shuki kishi tavba qilishi uchun avval gunoh qilgan bo'lishi kerak inson vaqtki gunoh qilsa bu gunohkorligini anglab yetsa tavba qiladi gunohini yuvish uchun ezgu amallar qiladi shu ezgu amallar savobidan jannatga allohning rahmat xazinasiga qadam qo'yadi o'zini gunohkor deb his etmaydigan kishi takabbur bo'ladi kibr esa xudo qoshida yomondir oriflar sultoni boyazid bistomiy debdirlar tilida tavba qilib dilida gunohga mashg'ul bo'lgan bebaxtlardan xudo saqlasin payg'ambarimiz aytibdurlar tavba istig'for aytib yana gunoh qiluvchi odam parvardigorini masxara qiluvchi kabidir iloho biz bechoralarning qiblasi sening fazling ayvonidir biz osiylarning qo'rquvi sening adil mezoningdan mahrum bo'lib qolishdir lutfi inoyating bilan karam qilsang yuz ming vayron dilni obod etursan hidoyatingning birgina shu'lasi bilan yuz ming qorong'u qalbni pur nur qilursan xulosa shuki allohning birligi borligi rahmatu fazliga g'afforligiga uninggina ixtiyorida bo'lgan qazoyi qadarga chin qalb ixlosi ila qilingan tavba mag'ribning orqasida ochiq turgan tavba eshigidan kiruvchi qabul etilguvchi tavbadir alloh qalblarimizni nuridan ko'zlarimizni rahmat yoshlaridan bebahra qilmasin